Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 11-ն է, տարվա 70-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1666 թվականին Ամստերդամում սկսվեց առաջին հայերեն Աստվածաշնչի տպագրությունը։ 1851 թվականին կայացավ Ջուզեպպե Վերդիի Ռիգոլետտո օպերայի առաջին ցուցադրությունը։ 1864 թվականին Շեֆիլդում ուժեղ ջրհեղեղի զոհ է դարձել 238 մարդ։ 1888 թվականի Միացյալ Նահանգների արևելյան ծովեզրին ձնաբքից մահանում է 400 մարդ։ 1978 թվականին Երևանում կայացավ Զինվորն ու փիղը ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը։ 1983 թվականին Պակիստանն իրականացրել է միջուկային զենքի հաջող փորձարկում։ 2010 թվականին Չիլիում երկրի 36-րդ նախագահ Սեբաստիան Պինիերայի երթմնակալության ժամանակ տեղի է ունենում ուժեղ երկրաշարժ։ Այսօր ծնվել են 1920 թվականին Հոլանդա-ամերիկացի ֆիզիկոս Նիկոլաս Բլոմբերգենը, 1930 թվականին հայ քանդակագործ Ռուզան Քյուրքչյանը, 1952 թվականին ամերիկացի գրող եւ դրամատուրգ Դուգլաս Ադամսը։ Այսօր մարտի 11-ն է, տարվա ավարտին մնաց 295 օր։ Thank you